Şubat Bir ülkede hekimler sokaktaki insanlara yardım ediyor diye odalarına dava açılıyorsa yargılanmamak suçtur. İstanbul Mimarlar Odası yöneticisi Mücella Yapıcı, ülke çapında milyonlarca kişiyi sokağa döken Gezi Parkı protestolarından ötürü yargılanırken açmaya hazırlandıkları karşı davadan bahsediyor. Hürriyet Dünya Şubat ayında dengesi bozuk bir şekilde dönmeye devam etti. Bu bozuklukta Amerika Birleşik Devletleri'nde karlar altında kalan New York'ta arabalarına bağladıkları kayaklarıyla kayanlar, ülkenin diğer ucunda kuruyan nehirlerin altında ortaya çıkan yeni altın rezervleri, Fransa'da bal yapacak çiçek bulamayan arılar, İngiltere ve Endonezya'da bir anda sel sularına kapılıp kaybolan insanlar, iki gün aralıksız yağan kar sonunda kesilen elektrik ve doğalgaz nedeniyle ekmek çıkaramayan Bakü'lü fırıncıların hali, pek de hoş olmayan hatıralar olarak hafızalara kazınmış oldu. İş bunlarla da bitmiyordu. İran'da dünyanın en büyük ikinci tuz gölü Urumiye'nin %95'inin kuruduğu ortaya çıkmış, Brezilya'yı vuran tarihi kuraklık nedeniyle yüzden fazla kentte suyun karneye bağlanacağı açıklanmıştı. Kaliforniya'daki kuraklık uzaydan bakıldığında daha da belirgin hale gelmişti. Japonya'da insanlar Fukushima Daiichi nükleer santralinde yeni bir sızıntı haberiyle dehşet içinde kalmıştı. Türkiye'de 2014'ün ilk enflasyon rakamı beklentilerden yüksek çıktı. Zam şampiyonu ise Charleston biber oldu. Böylece 2003'ten bu yana en yüksek gıda enflasyon artışı görülmüş oluyordu. şampanya getir Garson bir salata yanında tarama fazlasını arama İçtim bir kadeh viski herkes gözünü dikti cebimde Garson şarap da getir. Garson bir salata yanında tarama fazla. Sebebi belli gibiydi. Kuru fasulye, pirinç, mercimek başta olmak üzere bakliyat ve türlü baharat geçen yılın kuraklığından etkilenmişti. Trakya'da buğdayda yaşanan sararma ve hastalıkların kuraklığa bağlı stres göstergesi olduğu açıklanmış, Türkiye'nin debisi en yüksek nehirlerinden Muzur'da su seviyesi dere seviyesine inmişti. 80 yıldır görülmeyen bir durum ortaya çıkmıştı bu şekilde. Yaşanan kuraklığın sadece buğdayı değil insanları da strese soktuğu psikiyatristler tarafından dile getirilen bir gerçekti. İklim bilimciler İstanbul'un 4 aylık suyu kaldığını ve bir an önce tasarruf tedbirlerinin alınması gerektiğini söylediği sıralarda Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu Özellikle İstanbul'da su kesintisi olmayacak. Aksi takdirde bıyıklarımı kesmek durumunda kalacağım açıklamasını yapıyordu. Ülkenin dört bir yanında yine binlerce kişi yağmur duasına çıkarken Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bursa'da katıldığı yağmur duasında gökyüzüne bakarak sanki tutacak gibi diyordu. Ama endişelenmeye hiç gerek yoktu. Rize'de Geçen yıl tuttuğu sularda binlerce balığın can suyunu gasp ederek ölümlerine neden olan şirket dereye 10 bin alabalık gönderiyor. HES'lere karşı çıkanların anlamadığını belirten Veysel Eroğlu, gidip Solaklı'ya baksınlar dediği HES projesine bakıldığında da kuruyan dereler, kesilen ağaçlar, yok olan yaban hayatı, kaybolan endemik türler görülüyordu bir de HES yapımında kullanılan iş makineleriyle yeni teknolojilerin tanıtıldığı fuarın önünde protesto gösterisi yapanlara polis tarafından sıkılan biber gazı. Bu dengesizlik hali dünyada büyük bir huzursuzluk halini de beraberinde getiriyordu. İran'da geliri 380 liranın altında olanlara yapılan gıda yardımı için 7 milyon kişi kuyrukta, Suriye'nin başkenti Şam'da gıda ve ilaç girişine izin verilmeyen Yermuk mülteci kampında açlıktan ölen yüzden fazla kişi toprak altında, Irak'ın Ambar bölgesinde çatışmalardan kaçan 140 binden fazla insan güvenli yer arayışındaydı. Dünya petrol piyasasının kaygı konusuysa Güney Sudan'ın petrol başkenti Malakal'da çıkan çatışmalardı. Somali'nin başkenti Mogadishu'da başkanlık sarayına bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldırıda Nijerya, Irak ve Suriye'nin muhtelif yerlerinde gerçekleşen bombalı saldırı ve çatışmalarda yüzlerce insan parçalanarak hayatını kaybetti. Bu saldırıların kimi zaman hükümetler, kimi zaman da isyancılar tarafından üstlendiği görülse de ne kafalardaki soru işaretleri ne de ölen insanların sayısı azalacaktı. Ukrayna'da hükümete bağlı güvenlik güçleriyle muhalifler arasında çatışmalar tırmanırken muhalefet liderlerinden Klitschko batıya müdahale edin çağrısı yaptı. Devlet Başkanı Viktor Yanukovic'in ateşkes ilan ettiği öğrenildi ama bunlara rağmen sadece bir tek günde 60'tan fazla insan ateşli silahlardan ötürü hayatını kaybetti. Gösterilerin merkezi Maydan savaş meydanına dönmüştü silahlanmış göstericiler vuruluyor, polisler esir alınıyordu. Sonunda Ukrayna parlamentosu Cumhurbaşkanı Viktor Yanukovych'i görevden aldı ve Mayıs ayında seçime gidileceğini açıkladı. Muhalifler barikatlarla dolu Maydan'da zafer kutlamaları yapsa da asıl savaş şimdi başlıyor gibi duruyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve IMF geçici hükümet kurulmasının hemen ardından ülkeye destek vermek konusunda mutabık olduklarını açıklarken Rusya lideri Putin ordusuna acil tatbikat emri veriyordu. Suriye'de ise barış için gerçekleştirilen Cenevre 2 görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Ülke yerle bir olmaya, insanlar da kitleler halinde evlerini terk etmeye devam ediyordu. Venezuela'da başkent Caracas başta pek çok kentte hükümet karşıtı eylemciler ile devlet başkanı Maduro'nun destekçileri karşı karşıya geliyor. İspanya'nın başkenti Madrid'de On binlerce kişi kemer sıkma politikalarına karşı sokağa çıkıyor. Tayland'da hükümet karşıtı gösterilerden ötürü başkent Bangkok'ta olağanüstü hal devam ederken hükümet karşıtları kamu binalarını kuşatıyor. Açılan ateşte 4 kişi hayatını kaybediyor. Onlarca insan yaralanıyordu. Türkiye'de ise dozerler, hafriyat kamyonları, tomalar, su tankerleri ve sayısız polis Gezi Parkı önünde kamp kurmuş, beklemeye devam ediyordu. Gezi Parkı olaylarında öldürülen Ethem Sarısülü'yü vuran polis soruşturmanın ardından 24 ay kıdem durma cezası alırken Sarısülü'nün ailesi ve dostları haklarında 29 yıl hapis cezası istenen Mücella Yapıcı ve Ali Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu Taksim Dayanışması üyeleri, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden gezi davalarının sanıkları mahkeme önlerinde kendilerine verilecek olan cezaları bekliyorlardı. Ebru Gündeş eşini her gün 10 dakika görüyor. Biz de aynı haktan yararlanmak istiyoruz diyerek isyan eden Trabzon cezaevi sakini kadın mahkumların dediği gibi temel mesele adaletti ve o adalete güven gün geçtikçe azalmaktaydı. Muktedirlerin gözünde ise hiçbir iddia doğru değildi. Her şey montaj, şantaj ve sabotaj çabalarının ürünü olan bir kurgudan ibaretti. Ortada kimsenin pişmanlık duyacağı bir durum yoktu. Bir tek o hariç. Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın pişman olması lazım şeklindeki açıklamasının ardından her şeyden haberi olan Başbakan Erdoğan istifa etsin şeklindeki açıklamasından ötürü liderimden özür diliyorum açıklamasını yaptı. Halbuki biraz daha bekleseydi Şubat ayının kendisinden yana olduğunu görecekti. İş adamları, bürokratlar ve akrabalarla dolu birçok yeni ses kaydı ortalıkta dolaşıyordu. Ama en ilginci meclis kürsüsünden de herkese dinletilen kayıttı. Başbakan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen evdeki paraların sıfırlanması talimatlarını içeren ses kaydı. Muazzam çalkantılarla lebalep dolu geçen 2014'ün son günlerinde 17 Aralık'ın yıl dönümünde Britanya'nın ünlü BBC haber kanalı sıfırlama denen bu ses kaydından bir bölüm yayınlayacak. Bu kaydın modern Türkiye'nin gidişatını baştan başa değiştirdiğini söyleyecekti. Erdoğan, bu Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına yapılmış haince bir saldırıdır. Bunu da kimsenin yanına bırakmayız diye tehditler savururken Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık kayıtların montaj olduğunu hissettiğini söylüyor hükümete yakın gazetelerin Amerikalı bir medya şirketinin raporuna dayandırılarak kayıtların montaj olduğuna dair manşetten duyurduğu iddialar bizzat o şirket tarafından yalanlanıyordu. Türkiye'de düzenlenen yolsuzluk karşıtı gösterilerde başta İstanbul ve Ankara'da olmak üzere binlerce kişi sokaklara döküldüğü sırada Cumhurbaşkanı Abdullah Gül meclisten tekme tokat kavgalar arasında geçen HSYK kanunundaki değişikliği onayladı. Ama asıl olan gazetecilere olmuştu. Şubat ayında ortaya çıkan bir diğer gerçek buydu. Başbakanın telefonla verdiği sansür talimatı iddiaları, yayın yasakları ve işten çıkarmalar bir yana, internete erişim ve içerikle alakalı maddelerin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı TİB tarafından müdahale edilmesine olanak sağlayan tasarı yine Cumhurbaşkanı Gül tarafından süratle onaylanıp yasalaştı. Twitter'da binlerce kişi Abdullah Gül'ün internet özgürlükleriyle alakalı olarak daha önce verdiği demeçleri paylaştı. Gül'ün 2011 tweet'i şimdi en çok retweet edilenler arasındaydı. İnsan gerçekten hayret ediyor. We destruction. Don't you know that you can count me out? Well, you know, we all do what we can. But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is, brother, you have to wait. Mart. Bir kenarda durup oturamayız. Yoksa uğruna savaşacağımız bir gelecek olmayacak. Keystone Excel petrol boru hattını protesto etmek için kendilerini beyaz ev duvarlarına zincirleyen öğrencilerden Ellie Johnson Kurtz, sivil itaatsizliğin anlamını anlatıyor. Common Dreams Vezüv'ün korkunç indifası ardından yaklaşık 1700 yıl toprak altında kaldıktan sonra ortaya çıkan Pompei kentinin talihsiz surlarını yıkma sırası bu sefer insan kaynaklı iklim değişikliğindeydi. Dünya önüne geçilemez sellerle muazzam kuraklık durumları arasında sıkışıp kalmaya devam etti Mart ayında da. Bu durumun en belirgin örneği şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Ülkenin batısına vuran kuraklığın son 100 yılın en şiddetlisi olabileceği uyarıları yapılırken kuzeyindeki Washington eyaletinde normalin %200 üzerinde yağan yağmurlardan dolayı ortaya çıkan toprak kaymalarında 43 kişi hayatını kaybetti. Mühendisler, akademisyenler, odalar ve iklim bilimciler tarafından Türkiye'de yaşanan kuraklığa ilişkin uyarıları dikkate almak için de birçok sebep vardı. Van'da kışın aylarca kapalı kalan köy yolları bu yıl sadece bir kere kapanıyor. Sivas'ın 11 barajının 8'inde su seviyesinde muazzam düşüşler yaşanıyor. Artvin'de hidroelektrik santraller, HES'ler yüzünden sular altında kalan camiler tekrar gün yüzüne çıkıyor ve ilkbahar yağmurlarını beklerken orman yangınları ortaya çıkıyordu. Daha da kötüsü biyoçeşitliliğin ana unsurlarından olan arılar da bu kuru havalardan nasibini alıyordu. Bu durumların sonucu olarak da Birleşmiş Milletler gıda fiyatlarında 2012 yılından beri görülen en keskin artışların görüldüğünü açıkladı. Büyük felaket ufukta kendini göstermeye başlamışken Pakistan'ın Hindistan sınırı yakınlarındaki Tarparkar bölgesinde son 3 ayda kuraklık nedeniyle 136'sı çocuk olmak üzere 176 kişi sessiz sedasız ölüp gidivermişti. 2014 Mart ayında Rusya Kırım'ı bütün tepkilere rağmen ilhak etti. Çatışmalar Donetsk bölgesinde yoğunlaştı. Amerika Birleşik Devletleri askeri ilişkileri askıya aldı. Avrupa Birliği büyük yaptırımlarda bulunacağını açıkladı. NATO savaş pozisyonu aldı. Suriye'de şehirler bombalanıp kasabalara baskınlar düzenlenirken savaşın en şiddetli haliyle Türkiye sınırına dayanmış olduğunu, sınır ihlali yaptığı söylenen bir Suriye uçağının Türkiye tarafından düşürülmesiyle görebilmek mümkündü. Suriye dışında Pakistan, Afganistan ve Nijerya'da da çatışma hali ve Venezuela'daki protesto gösterileri cehennemin dünya üzerindeki iz düşümü olmaya devam ediyordu Mart ayında da. Görünürde barış ihtimali olmadığı gibi Türkiye'de Mart ayının sonunda düzenlenecek seçimlere yaklaştıkça yükselen dumanlar memleketin her yerinden görünür hale geliyordu. Son 3 ayda İzmir, Yalova, Muğla, Trakya, Sakarya, Aksaray, Ordu, Giresun, Fethiye, Bolu, İstanbul ve Ankara'da HDP seçim bürolarına muhtelif saldırılar düzenlendi. Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Belediye Başkanı eski bakan Binali Yıldırım'ın İzmir'e hoş geldiniz diyerek başladığı İzmir mitingi katılımcılarıyla protestocuların arasındaki gerilime polis de dahil olmuştu. Ülkenin meydanlarında ve televizyonlarında seçim havası buram buram tüterken Başbakanın isminin geçtiği şarkının bestecisinden izin alınmadan kullanıldığı, oynadığı reklam filminin de dini değer ve sembollerin kullanıldığı gerekçesiyle durdurulduğuna şahit olundu. Başbakanın ise cevabı netti. Biz de onu yasaklarız. Yasağa yasak getiririz. Yasaklar yasaklanmadı ama internet yasaklandı. Cumhurbaşkanının ve Başbakan Yardımcısının YouTube ve Facebook gibi sitelerin kapatılması söz konusu olamaz demeçlerine rağmen Türkiye'deki internet kullanıcıları önce Twitter'a ardından da YouTube'a giremedi. Hatta bu ilk defa olmadığı için başvurulan Google DNS gibi arka kapı yolları da engellendi. Bu dünyada da ilkti. Amerika Birleşik Devletleri bu yasağı tarihte yapılan kitap yakma eylemleriyle eş tutarken Avrupa Birliği liderleri Türkiye nereye gidiyor sorularını sormaya başlamıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin tavrı ise netti. Twitter'a erişim yasağını kaldırın. Belki de herkes yanılıyordu. Yaşananlar Başbakan Erdoğan'ın siyasi baş danışmanı Yalçın Doğan'ın aktardığı gibi bir kapatma ya da yasaklama değil bir engellemeden ibaretti. Nedeni ise Erdoğan tarafından dile getirildiği gibi bu sosyal paylaşım sitelerinin aileleri kökünden sarsmasıydı. Henüz bilinmiyordu sebebi. 17 Aralık'taki yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan Reza Zarrab, Barış Güler ve Kaan Çağlayan'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi tahliye edildi. Kararı veren hakim İslam Çiçek'e ait olduğu öğrenilen sosyal medya hesabında başbakana övgüler düzülmesi, adaletin kefesine fazladan ağırlık bindiriyor gibi görünse de karar tutukluların yakınları ve sevenleri tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Türkiye'nin önde gelen isimleri hakkında olduğu söylenen ses kayıtları da yayınlanmaya devam ediyordu. Neler yoktu ki o kayıtların içerisinde? Usulsüz el değiştiren araziler, peşkeş çekilen ihaleler, hediyeler, yargıya doğrudan müdahaleler, işten atılan gazeteciler, ağlatılan gazete patronları, el değiştiren TV kanalları, bir anda değişen yayın akışları, makaralar, şakalar, espriler, silah sevkiyatları ve savaş iddiaları. Adı üstünde. Hepsi iddiaydı. Belki de şantaj, montaj, sabotajdı. Ya da belki de bütün bunlar Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Metin Külünk'ün dediği gibi insanların günah işleme özgürlüğüne müdahaleden ibaretti adları yolsuzluk iddialarına karışan dört eski bakan hakkında hazırlanan fezlekenin Türkiye Büyük Millet Meclisi tatile gönderilmeden önce meclise gönderildiği ortaya çıktı ve bu ay olarak tarihe geçti 2014 yılının Mart ayı. Ama insanlar sokaktaydı ve adalet aramaktaydı. 18 Mart'ta kadınlar yolsuzluk iddiaları karşısında Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar ve Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz fişeğiyle ağır yaralanan ve 269 gün sonra yaşamını yitiren 14 yaşındaki Berkin Elvan'ın cenazesine katılanlar. Hepsi sokaklardaydı. Devamı vardı Times gazetesi e, örneğin Berkin Elvan'a yine yer verdi. E, annesi Gülsüm Elvan'ın hastanenin önünde söylediği e, benim oğlumu Allah almadı e, ifadesi var. Financial Times gazetesi yine Berkin Elvan'ın ölümü. Ok meydanında ekmek almak için çıktığı sokakta kapattığı gözlerini bir daha açamadı Berkin Elvan. İstanbul'daki cenaze törenine ve ülke genelinde hatta Türkiye dışından da birçok ülkede düzenlenen anma törenlerine on binlerce kişi katıldı Berkin'in. Anmalar, taziyeler ve hatta hedef göstermelerin odağındaki Berkin öldüğünde 16 kiloydu. 16 yaşına bile gelemeden 16 kilo. Terör örgütlerinin içinde ne yazık ki yüzü poşulu, eline sapan verilmiş, cebinde demir bilyelerle olan bir çocuk orada maalesef bir biber gazına o da muhatap oluyor. Kardeşlerim, polis orada yüzü poşulu elinde sapanla demir bilyeleri savuran o kişinin kaç yaşında olduğunu nereden ayıracak? Ama bu Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalanını söylüyor. Ne diyor? Ekmek almaya giden çocuk diyor. Dürüst ol dürüst. Ne ekmek alması? Ne alakası var? Annesi diyor ki evladımın katili başbakan diyor. Ben evlada sevgi muhabbeti bilirim ama sizin evladınızın mezarına karanfil ve demir birliği atışınızı pek anlamadım. Berkin Elvan'ın ölümünün ardından insanlar tekrar karşı karşıya gelmiş, tabancalar, tüfekler, bıçaklar ortaya çıkmış, ok meydanında çıkan olaylarda Burakcan Karamanoğlu adlı bir genç daha öldürülmüştü. Fakat yükselen tansiyon, kışkırtmalar, intikam yeminleri ve hedef göstermeler arasında en umut verici olay Berkin'in babası Sami Elvan'ın Burakcan'ın babası Halil Karamanoğlu'nu arayarak söylediği senin evladın benim evladımdır sözüne Burakcan'ın babasının verdiği Berkin bizim de evladımız cümlesi olacaktı. Sorun mülkün temelinde saklıydı ve o temel ne kadar kazılmaya çalışılırsa çalışılsın bulunanlar hep aynı gibi duruyordu. Hükümet tarafından hazırlanan tutukluluk süresini 5 yıla indiren düzenleme Ergenekon, Balyoz, Zirve Yayın Evi katliamı, Hrant Dink cinayeti, Danıştay saldırısı ve Şike soruşturması gibi davaların tutuklularına tahliye yolunu açıyordu. Düşmanın kim olduğu hariç hiçbir şey değişmemişti iktidar saflarında. Düşmanın kim olduğuysa başbakanın her katıldığı mitingde net bir şekilde dile getiriliyordu. Neo Ergenekon. İnşallah 30 Mart'tan sonra kalan çeteleri de tasfiye ediyoruz. Ergenekon'la mücadele ettik. Pensilvanya yönetimindeki ne o Ergenekon'la da mücadele edeceğiz. Mart ayı Türkiye tarihinin en tartışmalı ve çekişmeli seçimlerinden biriyle son buldu. Son sandığa kadar belli olmayan sonuçlar, tekrar sayımlar, itirazlar, kayıp pusulalar derken Adalet ve Kalkınma Partisi %42.87 ile birinci parti, ikinci parti CHP %26.34, MHP %17.82 ve BDP %4.16 oy oranıyla sandıktan çıkıyordu. Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one? I've stumbled on the side of twelve misty mountains. I've walked and I crawled on six crooked highways. I've stepped in the middle of seven sad forests. I've been out in front of a dozen dead oceans. I've been 10,000 miles in the mouth of a graveyard. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard rain. They're gonna fall. Oh, what did you see, my blue eyed son? And what did you see, my darling young one? I saw a newborn baby with wild wolves all around it. I saw a highway diamonds with nobody on it. I saw a black branch with blood that kept dripping a room full of men with their hammers a bleeding. I saw a white ladder all covered with water. I saw 10,000 talkers whose tongues were all broken. I saw guns and sharp swords in the hands of young children. And it's hard, it's hard, it's hard and it's a hard, it's a hard rain. They're gonna fall. Oh, what did you hear, my blue-eyed son? And what did you hear, my darling young one? heard the sound of a thunder that roared out a warning. I heard the roar of a wave that could drown the whole world. I heard 100 drummers whose hands were ablazing. I heard 10,000 whispering and nobody listening. I heard one person starve, I heard many people laughing. I heard the song of a poet who died in the gutter. I heard the sound of a clown who cried in the alley. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard, it's a hard are gonna fall. Oh, what did you meet, my blue eyed son? And who did you meet, my darling young one? I met a young child beside a dead pony. I met a white man who walked a black dog. I met a young woman whose body was burning. I met a young girl, she gave me a rainbow. I met one man who was wounded in love. I met another man who was wounded in hatred. And it's hard, it's hard, it's hard, it's hard, it's hard rains are gonna fall. And what'll you do now, my blue-eyed son? And what'll you do now, my darling young one? I'm a going back out for the rain starts a falling. I'll walk to the depths of the deepest dark forest Where the people are many and their hands are all empty where the pellets of poison are flooding their waters. Where the home in the valley meets the damp, dirty prison. And the executioner's face is always well hidden. Where hunger is ugly, where the souls are forgotten. Where black is the color, where none is the number. And I'll tell it and speak it and think it and breathe it. And reflect from the mountain so all souls can see it. And I'll stand on the ocean until I start sinking. And I'll know my song well before I start singing. And it's a hard, it's a hard, it's a hard, and it's a hard, it's a hard rains are gonna fall.